take the end of all time. и на Эля бежу! Ловлю! Елі! Елі! Де ти? А я где? Мэнни, Маля лише штовхнулась. Точно, точно. Фу. Ого. Як же татко злякався? Татко, мов дурник згори впав. Бук-бук-бук-бук-бук-бук. Дурний татко, так. А, народ, вибачайте, хибна тривога. Воно штовхнулось. Я б декого штовхнув. Уже втретє за тиждень таке. Все скінчилось. Розходьтесь, розходьтесь. О, і тут булочка в духовці. Що? Я не вагітна! Ау! Ой! Шкода, з тебе була б чудова мама. Ой! Менні, я знаю, ти хвилюєшся. Я теж. Але тебе трохи заносить. Добре, добре. Слухай, ти вже говориш як Дієго. Е, хвилинку. Ah, de Diego? Мої купиці аж печуть. Печуть. О, дивись, я балерина. Я балерина. Ковтай пилюку, Дінго. Уже? Можна глянути. Спокійно, не злякай маля. З малям усе добре. Мене більше турбує наляканий татко. А-а-а, не підглядай. Вуаля! Майданчик для маляти. О, ого. Це дивовижно. О, Менні. Сам зробив наша сім'я. А мене там цього нема. Будеш з нами. Чудово пишешся. Дякую. Звісно, дещо треба доробити. Прибрати гострі кути тут і там. Аж не віриться. Ти захищаєш маля від природи. Захищаю, та ну тебе. Не сміши. Мені. Наша дитина ростиме в цьому світі. Ти цього не зміниш. Ще і як зміню? Я ж найбільший на планеті. Добре, татусю, здорованю. Поговоримо в підлітковий період. Сід, нічого не чіпай. Це для дітей. Ти дитина? Е. Мовчи. Дієго, ось де ти. Ти пропустив сюрприз. А, так, так. Добре, потім гляну. Добре, бувай. Здається, Дієго щось турбує. Ні, усе з ним добре. Поговори з ним. Мужики не обговорюють проблем. Вони отак буцають один одного в плече. Як по-дурному. Для дівчат. Для мужиків це як півроку терапії. Добре, добре, йду вже. Привіт. Ау. Ти чого це? Не знаю. Слухай, Еллі думає, тебе щось турбує. Я сказав. Насправді, я тут подумав, скоро пора мені буде йти далі. Добре, я їй скажу, що ти в порядку. Нічого такого. Слухай, кого ми дуримо? Я втрачаю силу, та й не створений нянчитися з дітлахами. Ти про що? Мати сім'ю це не аби що. І я за тебе радий, але це твоя пригода, не моя. Не хочеш жити з моїм дитям? Ні, ні, ти не так усе зрозумів. Ні, йди! Шукай собі пригод, містере, зірви голова. Бо ще залипнеш у моєму нудному сімейному житті. Я думав, це Веллі гормони розгулялись. Мені, чекай, навіщо комусь іти? І Ось чому мужики не говорять. що сталося? Дієго нас кидає. Стоп, стоп, стоп! Усе тільки починається. У нас буде дитина. Ні, Сід. У них буде дитина. Так, але з ми стадо сім'я. Слухай, усе змінилось. У мене інші пріоритети. Сід, визнай. Нам було добре разом, але пора йти далі. Тож тепер нас двоє. Ні, Сід. Нас не двоє. Креф та Едді з нами? Е, тільки Креф? Тільки Едді? Бувай, Сід. Так. Спокійно, спокійно. Я вмію заводити друзів. У мене буде своє стадо. Я його заведу. Лапці, лапусі, де були в бабусі. Кепаса! Ну, зате я симпатичний. Хе-хе. Ей! Ugh. Ой! О, ну супер. Тут хтось є? Хоч хтось. What? Агуал? О, бідосики. Я знаю, як це бути покинутим. Нічого, ви більше не самі. Ех, мене, зіпсуте яйце. У мене ледь серце не стало. О, вибач, зайчику, просто я вас так сильно люблю. Познайомтесь, це дядько Мені і тітонька Елі. Привіт! Добрий день. Зустрічайте білобока, скаралупчика і зовтеня. Не знаю, що ти задумав, але це погана ідея. Іть! Мої діти почують. Це не твої діти. Занеси назад. Не тобі їх ростити. Чому? По-перше, ти їх вкрав. По-друге, одне ледь не стало омлетом. Хтось собі місця через них не знаходить. Ні, вони лазали на криї під землею. Та без мене вже давно змерзли. Ух. Сід, я знаю, як тобі. Колись і в тебе буде сім'я. Знайдеш собі гарну дівчину без забаганок, без варіантів і. Без нюху? Мені хотів сказати. Зрозумів, я їх віддам. У вас є своя сім'я, а я так лисуся. Сам один. Одиноким айсбергом. Серед криги. До віку. Самотній, самотній самітник. Забагато самотності. Отож бо! Зачекай. Та ну, нічого, ще прискаче. Це одна з переваг бути сідом. Нащо мені вас віддавати? Я люблю дітей. Я відповідальний, люблячий, турботливий. Що скажете? М, я знав, що ви погодитесь. Ой, не плачте. Ні, ні, не плачте. Я знайду нам суху місцину. Ану, дайте я вас витру. Навіть не знаю. Догляд за дітьми така морока. Може, я не готовий. Все добре, ну не плачте. Цього, цього ви плачете. Голодні? Моди голодні. Я дещо придумав. Тихо, тихо, злюща ти тварино. Я твоє маля, і це моє молоко. можна. Мені сказав, що це для дітей. Хвилинку. Ви з діти? Ой! Тільки нічого не зламайте! Лінивець каже, можна гратися. Ура! Можна та не всі! О, ні ні не чіпай! вони такі? Гарно грайся. Мамо, І Ти нічого не зробиш? А сьо, мій перси взяв. Не він. Він? Не він. Він. Не він. Брехун, брехун, гидкий плазун. Та що з тобою таке? Я одиначка з трьома дітьми. Можна й поспівчувати. О, ні, ні, ні, ні, ні. Не треба. Стій, стій, стій. Ой, яка прикрість. Тримайся, Джонні! Стараюсь! Фахівці радять давати дітям їсти те, що вони хочуть. У мене товсті щиколотки. Щиколотки? Які? Рональде, звідки ти взявся? Е, е, О, ні. Е. Так, давай, випльовуй. Як не виплюне з малого дзьоні, негайно підемо з майданчика. Раз. Два. Не змусуй казати три. Ну от, цілий цілісінький. Це не мій Джонні. Ну, хоч щось. Медісоне. Давай, зригуй. Сид? О, привіт. Привіт мені. Ось мій Джонні. Стій! Ні-ні! О, мені дуже шкода. Усе роздовбали. І це не ми. Втрачаємо форму. Головне, що ніхто не постраждав. Е, крім нього. І отих трьох. І вона ще. Я ж просив їх віднести, а ти лишив. Глянь, що вони накоїли. Ну так, дисципліна трохи скутильгає. Вони їдять дітей не через дисципліну. Він їх виплюнув. Чудово, супер. Погладьмо його по голівці як найкращу дитину. Сід вони не наші. Не знаю, хто вони і де ти їх взяв, але віднеси назад. Мені я не позбудуся своїх дітей. Заматрос! Все добре, не бійтесь, мама тут. Землетруси ричать. Яке сердите, викопне. син, Швидше, всередину, бігом! Усі заклятніть на місці. ああ Ніхто нас не врятує. Бе! Бе! Син, віддай їх! Це їхня мати! А звідки мені знати? І що, показати свідоцтво? Це динозавр! Я ростив їх своїм потом, кров'ю і слізьми! Один день! Віддай їх потороча! Слухай, це мої діти! Забирати їх тільки через мій труп! Робити більше нема чого. Оу! А! Рятуйте! Сід, Сід десь там. Ну, йому кінець. Як прикро. Будемо сумувати. Ні, ні. Не так швидко. Так, Елі, на цьому все. Ви з Крешем та Едді вертаєтесь у село. Ага, розігнались. Еллі, ти її бачила? Тут небезпечно. Ще комусь розкажи. Клас. Коли врятуємо сіда, я його вб'ю. Дами вперед. Поступайся старшим. Лети, пташка. Де пташка? Ой. Сід! Сід! О, ні, ні, ні. О, не треба, ліпше не треба. Еллі! Еллі завжди! Послухай, тільки но щось відчуєш, навіть щось незначне. Кажи мені, підемо звідси. Добре. О, треба кодове слово. Так, яке б означало, що дитя народжується. Хм, Може, дитя народжується. Ну як? Ні, це довго. Треба щось коротке і влучне. Може, персики. Персики? Я їх люблю. Круглі, солодкі і пухнасті, як ти. Тобто я кругла. А, Це ж добре. Це так звабливо. Тримаємося разом. під нами був цілий світ, а ми не знали. じ зліземо. Вибирай цей динозавр чи той. Вагітна хоче жити. Я подаваду. Наступного разу я бадаба думай. Почуваюсь як дрібнота. А мені тоді як? Укриття! якого в мене не було. У мене те, Заберемо його собі. Бак. Що? Мене звати Бак. Скорочено від Бакмінстер. Повна версія. Бах. А трохи тобі. Що ви тут забули? Нашого друга забрав динозавр. Що ж, він труп. Вітаю в моєму світі. А зараз ідіть додому. Шуруйте. Тільки сідом. Чекай. Може, цей навіжений слушно радить. Менні. Раз уж ми тут, знайдемо сіда. Є слід. Ходімо. Якщо підете, знайдете свого друга на тому світі. Звідки ти знаєш, о великий мудрий тхоре? Матуся динозавр несла трьох малих, і з ними щось зелене теліпалось. Так, оте зелене наш друг. Ти зі сліду прочитав? Ні, не зовсім. Бачив їх сьогодні. Вона пішла до лавоспаду. Там вони вирощують малих. Дорога туди лежить крізь джунглі страждань. Повз провалля смерті. До плити щастя. Ого! Добре. Щасливого занурення в безумство. Ми пішли. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Стоп! Це, це, це що вам, прогулянка тропіками? Ти не захистиш своїх друзів, друже. Що ти зробиш своїми слабкими бивнями, коли ти зустрінеш ту тварюку? Я називаю його Руді. О, добре, добре. Я боявся, що якось грізно, ну там Шелдон чи Тім. Що? Є хтось більший за динозавриху? Око. Око? Так, око. Він лишив мені оце. Ого, він дав тобі пов'язку. На дурняк! Це так круто! Ага, може, й нам дасть таку. хуп Вітаю в моєму світі. Облиш надійсяк, хто туди входить. Добре, ясно. Горе, відчай і т.д. і тепер. Oh. <laughs> Ha ha ha! Схоже на джунглі страждань. Стійте. Що? Що не так? Персики? Що? Ні, у мене дивне відчуття. Ти голодна, низький рівень цукру. Он фрукти. Ні, Менні. Я б цього не робив. Це тобі не твій майданчик. Хе, чого мені боятися гарненької квітки? Цього ти точно не очікував. Менні! Щоб ти знав, це ти винен. Рослино, не їж наших дрозів. Ха! все, видеру з корінням. Ага. І вона закриється назавжди. Що? Так, вище хобот, матусю. Я їх витягну до того, як перетравляться. Що? Три хвилини і самі кістки будуть. Ну, від товстуна за п'ять. Я не товстий. Щось лоскоче. Бо притискаєшся до мене. Не так лоскоче. Я теж відчуваю. Поможіть! Поможіть! Рятуйте нас! Швидше! Пора стати шаленим баком. І хто то товстий? їсти. Виплювані рослиною. Крутяк. Скажи щось. Дякую, що врятував. Бак, поможеш нам знайти ту зелену штуку? Нема потреби. Є потреба. Добре, допоможу. Але є правила. Правило перше завжди слухати бака. Правило друге Йти серединою стежки. Правило третє. Хто пускає гази, йде позаду всіх. Уперед! Помчали! Нам усім треба до лікаря. Це четверте правило. А тепер знайдімо вашого друга. Не хвилюйтесь, все буде добре. Ми не пропадемо. Перестань гойдати. Мене нудить. Бачите? Вона нас попускає. Ні! Я надто молодий, щоб мене з'їли! Ой! Гарний слив! Я не всім дівчатам це казу. Слухай, у нас сімейні проблеми. Треба домовитись. Можу забирати їх по неділях, по на вихідні. А! Гей, добре, мама в порядку. Не їсть мене. Це буде поганий приклад. Один нуль на користь лінивця. І рахунок зрівняно. Як думаєш, потвора знайде сіда? Або що важливіше, нас. Руді? Ви що, жартуєте? Він безжальний. Знає все, бачить усе, їсть усе. Тобто так. Е, Ей, геть з мого городу! Пішов! Киш! Я знав, що то метелик ще до того, як він вилупився. Ти так і живеш своїм розумом сам по собі. Жодних зобов'язань. Жодних. Неймовірно. Ні залежності, ні обмежень. Найкраще життя для холостяка. Чули? Я хочу тут жити. Алло? Ні, ні, ні, не можу говорити. Шукаю дохлого лінивця. А, а. Хі-хі-хі. <laughs> Ідуть за мною. Так. Вони думають, що я псих. Е, е, ми йдемо в провалля смерті. Зв'язок обірветься. Я теж тебе люблю. Добре? Бувай, папа. Так, за мною. Це ти через три тижні. Чому воно зветься проваллям смерті? Хотіли назвати велика смердюча діра, але всі реготали. Що далі? Мадам. Стій! Вона не піде. Па-па-па-па-па. Правило перше. О, я, я, я. А! Ну, мамонте, у тебе ж добра пам'ять. Завжди слухати бака. Очі вперед, спину рівно і. А, так. Вдихнеш отруйних випарів, помреш. Отруйні випари? Ще один день у раю. Стій! Поїхали! Елі, як ти? Спробуй сам. Так, усі докупи. Що може бути легше? Не панікуйте! Виникли е, технічні ускладнення. Хлопці, не дихайте. Ах, я більше не можу. Він вдихнув. І я дихаю. Ми не вмерли. У тебе смішний голос. У мене себе послухай. так, так, так. І раз, і два. Різдво, різдво, скоро прийде. Годі подуріли. Це не Мене це турбує. Не регочіть! Ніхто! Регочіть ніхто! Яке перше правило? А чому їм не можна сміятися? бо помруть зі сміхом. Не смійтесь! А знаєте, що смішно? Ми збиралися врятувати сіна, а тепер самі помремо. Я його навіть не люблю. А хто любить? Він ідіота? Дякую, що втягнули мене. Давно я так не сміявся. Дякую тобі, що кинув стадо. Це було просто супер. Перестань! Не розумієш? Ми всі загинемо. Мусимо все робити самі. Ох. Я пісяю в ліжко. Не біда! Часом я пісяю в твоє. не знаю, чи багато ти чула. Абсолютно все. Так. Ага. Пісяєш моє ліжко? Я через випари сказав. Ну, ходімо вже. Ми нічого не забули. Ням-ням. Ну. Що, не хочете овочів? Як же ви виростете великими і сильними динозаврами? Ні, а-а. Вони ростуть вегетаріанцями. Це здоровий спосіб життя. Глянь на мене. Скіра на вигляд значно молодця. Перепрошую, я що зі стінкою спілкуюся. Ні-ні-ні-ні-ні, це не для нас. Вона надто перната, м'ясиста і... і, і жива! Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Ми не їмо живих тварин. І крапка. Ну давай, лети! Будь вільна! Маленька безкрила птаско. Е, пробач. Ей! Куди ти зібралась? Отак ми вирісуємо конфлікти. Не диво, що ти одиначка. Слухай, я сам з собою розмовляю. Я казу, вони вегетаріанці, ти. Е, я казу, поговорімо. ти. Е, це не розмова. Бачиш, одна відповідь на все. Чого ти боїшся? Ти ж найбільше на землі. Хіба ні? А? А? Ей! Їм не вижити. Удень небезпечно. Уночі ще гірше. А ще у них провідник недоумок. Що? О, той бак? Пришелепкувати? Неправда. І навіжений. І лапи смердять. Мовчи! Сам мовчи! Ах ти малий! Ах, ах, піймався! А він бореться зі своєю ногою. Може, підемо? Що? Що Броуді на ніч поживився? Оце вже ні. Череп правий. Відпочиньмо. Заночуємо тут. Ну, хто хоче їсти? Я хочу. Тобі не можна зайвих калорій. Стою я припертий до стіни. Виходу немає. Навістрі леза тотального знищення. Дивлюся в очі великій білій потворі. загинув? На жаль, так. Але я вижив. Ніколи не почувався таким живим, як перед вірною смертю. За мить до того, як Руді мав мене ковтнути, я вхопився за ту гидку рожеву м'ясисту штуку біля горла. Фу. Повис на ній і розгойдався. Туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди, туди. І сюди, дивись сюди, поки не відпустив і не вискочив просто з його. Ну! Того дня я втратив око, зате здобув оце. Зубруді. Відпад. Як у приказці, око за зуб, ніс за щоку, зад за. Це. Це давня і не дуже вдала приказка. Ти суперзвір! Пуперзвір! Богатир! Пап, пап, пап, бум! Що? Так і є. Розказати вам, як я гострою мушлею з Ті-рекса зробив Ті-Рейчел. Так, володарю. Так, так, так. Годі байок на один вечір. Елі, тобі треба відпочити. Душа компанії. Добре, ідіть подрімайте. Я буду на чатах. Бак, не хвилюйся, ми самі. Ніч пора опосамів. Так, малий. Ця ніч наша. Добраніч, Руді. якби я. Добраніч, малята. Завтра в нас важливий день. Годівля, полювання. Туга за друзями, які за мною не сумують. все? Одна из ты просто дуска. Менні? Креш? Еді? Менні? Усе добре? А, е, вибач, я хотів тебе захистити, а ти опинилась у найбільш небезпечному місці. Ну ну, ти не винен. Важливіше інше. Треба знайти сіда. Так, але якби я був ліпшим другом, нас би тут не було. Ліпшим другом? Не сміши мої капці. Ти ризикував життям, подругою і дитиною, щоб врятувати друга. Не знаю, як чоловік чи батько, але ти з біса класний друг. Ей! Ah! смердить, наче в канюка зад відвалився. І його прискали скунси. Це сід. Савці? Ми на місці злочину. Жмут шерсті, напівобдерта туша, шматок. А, Ні. Броколі. От що сталося. Динозавр атакує сіда. Сід відбивається броколі і робить динозавра. Овоч. Ти здурів, світ не жорстокий і не зібраний. І де той динозавр? Добре, добре, слушно. Друга версія: сід їсть брокколі, динозавр їсть сіда. Динозавр наступає на брокколі, брокколі стає овочем. Ба коли саме ти схибнувся? Хм. Три місяці тому прокинувся одруженим з ананасом. Гидким ананасом. Та я її любив. Е, Бак, ти, здається, не помітив доказу. Може, ваш друг і живий, але ненадовго. Руді наближається. Ух ти! Саме так. Плита нещастя. Чи те, що від неї залишилось? Yeah. Шикуйтесь у колону! Вперед до лавоспаду! Поїхали! Що за звук? Це вітер. Він промовляє до нас. І що каже? Не знаю. Це іноземна. які ви прудкі. А тут не так вже й погано. Гарна погода, привітні сусіди. Привіт, сусіда! Руді. Руді? Ще не чув такого динозавра. Це Сід! Ворушіться! Мень! Ананаси? На солодке тя. Гранати, грейпфрути, нектарини. Хоче фруктовий салат. Ну, давай, думай. О, персики! Персики? Персики! Дитина! Що, що, що вже? Це погано. О, народжується. Ви теж чули? Бо мені часом вчувається. Ти можеш потерпіти! Врічте йому хтось! Е, готово. Чекай, ми йдемо! Лишилась одна. Опосуй, ви зі мною. Мені, подбай про Еллі, поки ми повернемось. Що? Ні, не йдіть. Вона відбилась. А правило номер два? П'яте правило дозволяє ігнорувати друге, якщо йдеться про жінок чи гарненьких собак. Я ж ці правила на ходу вигадую. Так, але але вона мені треба. Не хвилюйся. Я прикрию. Діло кажеш. Хлопці, ходімо. Шановний, хай догляд буде повним. Ми натиснемо. Що означає я прикрию. Краще прикривати спереду, де все найпотрібніше. Ні? Ходімо. Фух, Так, гаразд, усе добре. Татко, вже йде. Ох, Ну і час ти вибрала, моє маленьке. Забирайся! Біж! Чужинець злочинець! Не хвилюйся! Це лисе лава. Смертоносна кипляча лава! готові до пригоди? Так, сер! До небезпеки! Так, сер! До смерті! Е, а яке було питання? Отак! Ти вже літав на цих штуках? Ні, насправді це перше. Пішов! Мені треба до неї. Слухай, я її захищу. Зупини їх. Але Мені, якщо вони її дістануть, буде пізно. Довіряй мені. добре, до роботи. Ugh. Е, е. Мої копиці аж печуть, печуть. О, дивись, я балерина. Балерина. Вибач, балерино. Я тут народжую. А, так, е? вибач. Ти в нормі? У нормі? Ти щось знаєш про пологи? Ні, не дуже, але мені вже йде. Дієго, мені страшно. Даси лапу. Так, звісно. Ти примити. Це лише прийми. Ні! Глянь! Он він! Роджер! Ні, сід! Це такий кот, Роджер! Може, спершу заберемо сіда, а потім Роджера. О, проїхали. Ану! чекай, чекай! Сід не там! Ти їм скажи! На тобі курячий мозок! Ні про що не хвилюйся. Все добре. А? Ти дихай! А? Дієго! Ти дихай! Це найголовніше! Озброїтись! Слухай, це дивно. Я тебе люблю. Знаю. Отямся. Давай. Тягніть. А ти кінець сіду лінивцеві. хочу лякати, але хто пілотує ті штуку? як мені зараз. Добре, забудь, що я сказав. Давай разом. Вимерлі ви мені подобались більше. Все пливе. Мені, залазь, друже. Я думаю, вже скоро. Е, прекрасна. Назвемо її Еллі. Маленька Еллі. Я знаю краще ім'я. Персик. Персик? Чому ні? Солодка, кругленька і вся пухнаста. Персик. Гарно. Мачо, я все бачу. Тато, динозавр кігти моко зачепив і. Добре, я теж не з каменю. Вітаємо! Сусід! Ой, хлопчик! То хвостик. Дівчинка! Ой, привіт, солоденька, привіт, привіт. Я дядечко Сі, так, кратунька. О, яка гарна. На маму дуже схожа. Слава Богу. Хе <laughs> Без образ мені. Ти гарний в душі. Добре, що ти вернувся. Не думав, що скажу це, але я за тобою скучив. От би мої діти тут були. Ви б друзили. Біллі. Усю, усю. Я обіцяв собі не плакати. А я ні. Я вже й забув, що таке сім'я. А ти що? Колись мріяла про дітей? Хм. Так, савці, заведу вас додому. Сесавці. Тут усе почалося. Було весело. Можемо якось повторити. <laughs> Навіть не знаю. Так, так. <laughs> Бо тут е, смертельно небезпечно. <laughs> ну, бак далі не піде. Ми без тебе б не впоралися. Та ясно. Але ми добре провели. Ми не самі, так? А? Привіт, Руді. Сюди, гігантське ти викопне! що шукаєш? Ну то йди і візьми. В печеру! Бігом! Лишайся з малою. Усе буде добре. Йди. Слабак. Оп, і я вислизнув. Пішли, летіть! Дієго, лови! В дірочку через долинку ще петелька. Ну, хлопці, тягніть! Наступного разу більше пощастить. Він скоро виплутається! Тікаємо! Хлопці, чекайте! А! Дітки, йдіть до мене. Хочу дещо сказати. Ваше місце тут. Ви виростете великими страсними динозаврами. Як ваша мама. Мамчу. Дбай про нас наших діточок. тебе був добрий батько. Дякую. Можна я з твоєю понянчусь? Ні за що. Багато не візьму. Я подумаю. Клас. І не мрій. Його немає. А мені що робити? Усе просто. І ти з нами. Тобто нагору? Ніколи не думав вертатись. Я тут так давно, що зовсім прижився. Не знаю, чи зможу там пристосуватись. Ну, глянь на нас. Нормальне стадо для тебе. Ай! От сигнал. Ходімо, персику. Живий. Бак. Я. Мені треба. Ага. Крім того, цей світ має бути закритим. Подбай про них, тигре. Завжди слухати бака. Май вийсли! Хм. Руді! Усі на місці. А де бак? Не хвилюйся. Там, де хоче бути. З ним усе буде добре? Знущайся. Того тхора ніщо не вб'є. Я за Руді переживаю. Знаю, сімейне життя не для тебе, але хай що ти вирішиш, я не піду, друже. Життя з пригодами воно тут. Я цілу промову приготував, працював над нею. Як показати тобі, що я сильний і чутливий, а благородний. Ой. Дякую. <laughs> Ой. Ой, так швидко ростуть. Глянь на моїх, наче вчора народились, а сьогодні вже нема. Так і було. Ага, стільки клопоту. Сонечко, все добре льодовиковий період.